dukkanin shekara <clears throat> bayan godiya ga Allah da yabo gare shi da salati ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hutubar ta ci gaba da cewa bayan ka ya ku bayan Allah <clears throat> godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sanya zakka ta zama rukuni daga cikin rukunan musulunci sannan Allah madaukakin sarki ya wajabta ta ga waɗanda suke mawadata domin ta zama wato tsarkakewa ga dukiyarsu da suke da ita sannan kuma ta raba su ko ta tsarkake su daga rowa Allah madaukakin sarki yana cewa khuz min amwalihim sadaqatan ya kai manzon Allah ka amsa daga dukiyoyin su zakka tutahhiruhum biha wa tuzakihim wanda za ta tsarkake su daga wannan datti na rowa sannan kuma ta fitar da su daga cikin mutane ma'ana ta tsarkake su daga rowa a cikin al'umma idan ka amshi zakai sai Allah ya ce wa sallu alaihim sai kai masu addu'a inna salatuka sakanan lahu domin ita addu'a ka tana sa masu natsuwa mana idan manzon Allah ya amshi zakka to sai mu wanda ya bada addu'a Allah ya saka ma da alkhairi har a yau kuma haka yake wanda duk ya bada zakka a mai addu'a mana idan sa'i ko shugaba ya amshi zakka ga mai zakka to sai masa addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi wannan zakka tana zama wato tausayawa ne ga waɗanda ke cikin bukata na talakawa da fakirai sannan da kuma waɗanda suke da marayu a ƙarƙashinsu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya mana ni'ima da musulunci muna shaidawa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake mai da abokin tarayya sannan yana shaidawa na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne ya kwaɗaitar. akan bayar da zakka ya kwadaitar akan bayar da zakka da kuma yin addu'a ga waɗanda suka bada tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk wanda suka bisa da kyautatawa har zuwa tashi alkiyama ma haka ya ku bayan Allah ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku yi ƙoƙari ku himmatu wurin bayar da zakkar dukiyarku da Allah ya hore maku Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku tsayar da sallah kuma sannan ku fidda zakka wannan aya ce da ta maimaitu a wurare da yawa cikin littafin Allah mai girma kuma dukkanta umarni ne take yi ga waɗanda suke da wadata su fitar da zakka ya ku bayan Allah <clears throat> lalle matsayin zakka a cikin musulunci matsayi ne mai girma sannan zakka ɗaya ne daga ɗaya ce daga cikin rukunin musulunci sannan kuma Allah madaukakin sarki ya gwama ambatan zakka da sallah wurare da dama a cikin ayoyin alkur'ani hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmatu ya ba ta muhimmanci kwarai ta yadda yake turawa a amso wannan zakka din a dukkanin shekara duk wanda ya jayayya akan wajabcin zakka to wannan ya kafirta ya yarda san za a neme shi ya tuba akan wannan akan wannan rida da yayi idan ya tuba to alhamdulillah sai ya bada zakkar shi idan ka bai tuba ba a ƙa'ida ta musulunci kashe shi za a yi Allah shi kyauta ya ku bayan Allah lallai zakka tana shiga cikin ababe guda hudu na farko akwai kudi <clears throat> na biyu akwai kayayyakin kasuwa mana kasuwanci da kake yi to ana fitar da zakka a cikin abin da kake na ka ta kasuwa sannan akwai dabbobi na ni'ima sannan kuma akwai abin da yake fitowa daga abin da aka shibka na gero dawa masara da dangin abin da ya shahi kwaya ya ku bayan Allah ita zakka ba ta waje ba ga dukkanin nau'in waɗannan abubuwan da aka ambata har sai wannan abin ya cika shekara guda dindin a wurinka ma'ana abin da ya shahi kuɗi ko kayan kasuwanci ko dabbobin ni'ima dukkan su baya halatta a fitar da zakka sai idan sun cika shekara damdam kuma sun kai nisabi na abin da za a bada zakka in ban da abin da ake fitarwa daga ƙasa ma'ana ƙwaya da aka shibka a ta fito to ita ta ba maganar shekara saboda faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi wato ku fitar da zakkar abinda kuka noma na abinda ake fitar mazakka lokacin da aka girbe amfanin gona ana an yi girbi an yi ɗauri to sai a bada zakka kuma nau'i ne na wake lokacin da aka ɗebe shi ya isa ko wani abin da yake dai da alaƙa da ƙwaya da ake ba da zakka to lokacin da aka yi aka ɗebe amfanin to ba a cewa sai ya shekara guda a bada shi kadai ne cikin nau'uka ake fitar da shi a lokacin da aka yi amfa aka aka girbe shi yasa wasu ke bada zakatun daga gona <clears throat> idan kuma ka ce ka zo gida ka maido amfanin ka gida ka bada zakka wannan ma ba laifi bane ba ya ku bayan Allah ita fa zakka idan mun lura hikimar musulunci a nan shine tausaya ma waɗanda suke masu bukata a rage masu raɗaɗin halin rayuwa da suke ciki ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da ya noma ko kuma kuɗin da yake da su sun isa nisabin zakka to idan da za a yi haka da an sauƙaƙa ma da yawa daga cikin mabukata halin da suke sannan kuma ita wannan zakka Allah maɗaukakin sarki ya zayyana waɗanda kaɗai za a ba wannan zakka <clears throat> idan ka ba waɗanda ba su ba malamai suka ce to wannan zakka ba yi ba sai ka canza ita zakka ba a bayar da ita ga wanda nauyin ciyar da shi yake a hannunka kai wanda za ka ba da zakka ba za ka ba ɗanka ba matuƙar dai kai ke ciyar da shi ba za ka ba matarka ba ba za ka ba iyayenka ba wanda suke ƙarƙashin kulawarka amma idan ɗanka ya zan gidan shi daban harkar shi daban ba kai ke kula da abincin shi ba to babu laifi idan yana cikin waɗanda za a ba zakka ka ba shi zakka idan ɗan uwanka ya zan ƙarƙashin kulawar shi ba wurinka take ba to za ka ba shi zakka idan iyayenka suka nan ba kai ke kula da su ba a to za ka iya ba su zakka amma duk wanda kai ke ciyar da shi kai ke mashi al'amurra na rayuwa to wannan ba za ka ba shi zakka ba shi yasa ake fitar da ɗa a fitar da iyaye saboda galiban nauyin ɗaukar ɗawaine su yana ƙarƙashin wanda zai ba da zakka nan amma in ya zama <coughs> ba haka abin yake ba to babu laihi ka ba ɗanka zakka matuƙar shi ke rike da kanshi shi ke hidima da kanshi ba kai ke hidima da shi ba sannan yana da kyau mu sani cewa ita zakka da za mu bada mu kalli waɗanda suke da bukata cikin yan uwa makwabta da sauran waɗanda ke da bukata idan ya kasance ɗan uwanka na da bukata sannan kuma wani ɗan uwa wani wanda kuke zanna a gari da yana da bukata wanda ya fi cancanta ka ba zakka shine wannan ɗan uwan naka wanda kuke da alaka ta jini daga nan sai kuma ka ba wanda ba shi ba sannan sai wanda ba shi ba har zuwa lokacin da za a kai ƙarshen wanda za ka ba ya ku bayan Allah ita fa tana tsarkake dukiya baki ɗayanta ta tsarkake ta daga wato zunubi mana ta tsarkake ta daga Allah maɗaukakin sarki ka tsarkaku wurin Allah baka da laifi kai har ga mutane in ka bada zakka to ka fita shi yasa ba a boye bada zakka ka rika badawa lokacin da mutane ba su gani sai a ce ina ma kake bada zakka ka shi yasa aslan ita zakka shugaba ne yake karɓo ta ya ba waɗanda suke da bukata to amma kasancewar yadda muke zaune ma'ana tsarin zamanmu ba irin zama ba ne bana wato a ce ƙasa ta musulunci ta yadda shugaba zai je ya karɓo ya je ya bada to dole ne kai mai abin ne za ka fitar domin idan baka fitar ba Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka haƙƙin wannan zakka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko fitar da zakka cikin amfanin gonar da muka yi wanda ya kai sabon zakka insha Allah ta'ala saboda yanayin ruwa da kuma yanayin lokaci za mu dakata a nan wala Allah idan mun zo lokaci na gaba za mu faɗi yadda ya kamata nisabin da kuma wato waɗanda ya kamata a ba in Allah ya kai mu wani lokaci mai zuwa da fatan abin da muka ji wanda yake na gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa wanda kuma ke na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tabbatar da shi a cikin yadda muke yin zakka nan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da muka noma ya sanya albarka cikin abin da muke da shi na abinci da sauran dukkanin dukiyoyinmu ya kama na sauki na rayuwa wannan ruwa da ake ta sabkarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka sanya sabkar shi ta zama albarka ga shibkan mu da garin baki da sannan daga ƙarshe kamar da muka saba mukan yi addu'o'i na musamman ga yan uwanmu da ke fama da tashi-tashi hankula a wasu yankuna na wannan a jiha da wasu jihohi da ke makwabtaka da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai masu zaman lafiya. waɗanda aka kashe ta wannan hanya Allah sa sun yi shahada Allah ya kare waɗanda wannan ibtila'i bai kai zuwa gare su ba sannan yanayin da muke ciki na tsada duk da kaka da muke ciki Allah maɗaukakin sarki ya kama na rangwame ya kama na sauƙi ya kama na sassauci na rayuwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu akwai malam sani na gidan Musa Adola da ya rasu a jiya akai sana'a da sa a yau bayan jiya da ya sha ta tsawon lokaci kusan wajen wata bakwai kamar yadda ake ambatawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan jiya ta zama kafara ga laifukansa <clears throat> muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi zunubansa yan uwansa da ƴaƴansa Allah ya ba su hakuri na rashin da suka yi mu kuma idan lokacin ya yi Allah ya sa mu cika da imani Allahumma a'idda al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa sir ibadakal muwahhidin rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin